ผ่านโมสีแล้วอาตมาก็ยังไม่ยังไม่ได้ต่อมาวิทยาลัย เวลานั้นอาตมาก็มาอยู่ที่นี่อาตมาไม่ทราบว่าอาตมามาศึกษาภาษาไทย เพื่อ เพื่อจะปรยเผยแผ่เผยแผ่พระธรรมเทศนาในประเทศไทยดีใจมากสามารถ ใช้ภาษาไทยเพื่อเผยแพร่พระธรรมเทศนาและสัจธรรมในประเทศไทยต่อไปเลย so because of this reason I want our country where I was born Myanmar to flourish the true Dharma in the same way in Thailand ด้วยเหตุผลนี้พระอาจารย์เดวตาท่านได้เกิดในประเทศพม่าที่ประเทศที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองและท่านก็ปรารถนาที่ที่จะให้ประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินปิตภูมิของของพระอาจารย์ได้ มีพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองเหมือนกับแผ่นดินมาตุภูมิของท่านนะคะ Because of this reason we all need to make much effort to be able to improve the true teachings of the Buddha in Thailand ด้วยเหตุผลประการนี้ พวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างอย่างยิ่ง เพื่อที่จะ เพื่อที่จะพัฒนา เพื่อที่จะเจริญพระพุทธศาสนาให้ไปในทางที่ถูกต้องตามพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอน If we don't maintain the true teachings of the Buddha we cannot prolong the teachings of the Buddha, it will disappear very quickly. เพราะว่าถ้าเผื่อว่าพวกเราไม่ได้ช่วยกันสงวนรักษาพระธรรม So because of this reason, without having practiced meditation, we cannot really maintain the true teachings of the Buddha. Because everybody can read, but just by reading, you cannot really understand the true teachings of the Buddha. That's why too long. ด้วยเหตุผลประการนี้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมให้เห็นโดยประจักษ์เพราะว่าผู้ที่ผู้ที่มีความรู้แต่เพียงปริยัติ แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้เห็นโดยประจักษ์ ไม่สามารถที่จะช่วยดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ค่ะไม่ใช่อย่างนี้ขอไป just by reading just by reading we cannot understand the true teachings of the Buddha that's why หากเราอ่านหนังสือหรือว่าพระธรรมคำสอนเพียงอย่างเดียวเราก็จะไม่สามารถเข้าใจพระธรรมอย่างแท้จริงได้ คนที่คนที่สามารถ เรียนปริยัตได้อย่างดีดีมากเขาเขาก็ต้อง ปฏิบัติต่อไป ถ้าเขาทำอย่างนี้ต่อไป เขาก็สามารถสามารถรักษา พระธรรมเทศนาอย่างแท้จริง because of this reason I want all of you know how to practice to realize นิบานาด้วยเหตุนี้พระอาจารย์ในวัตตะจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง Whatever we have done it is it is okay it doesn't matter they are grateful ดังนั้นหากท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางใดมาไม่พึงไม่พึงเสียใจนะคะ They supported us to be able to sit long, to be able to practice long with patience. แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วในอดีตนั้นเองก็จะช่วยสนับสนุนเราให้สามารถนั่งได้นานขึ้น I've been n different countries. I met people with good parami. พระอาจารย์ได้ไป ในสอนในหลายประเทศและได้พบปะกับผู้ปฏิบัติที่มีบารมี Many of them are practicing not the righteous way แล้วก็หลายท่านก็ได้ผ่านการปฏิบัติที่ไม่ถูกทางมาแล้ว Because of their barami even though they are practicing not the right way they could see the light และแม้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติ ถูกต้องแต่ท่านมีบารรมีก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จนเห็นแสงสว่าง Because of this reason when I went there when I teach them the righteous way the, the way taught by the Buddha they can attain jhana concentration they can penetrate the ultimate mentality and materiality because they got the opportunity to do the way taught by the Buddha และและเมื่อพระอาจารย์ได้สอนแนวทางที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาค แล้วท่านเหล่านั้นก็ตั้งใจนะคะปฏิบัติตาม ท่านเหล่านั้นก็สามารถบรรลุได้ถึงฌานประมัทรูปประมัทนาม ค่ะแล้วก็ถึงฌานแล้วก็รูปกรรมฐานและนามกับรูปปรมัตและนามปรมัต and and then they they could realize they could penetrate dependent origination โอ้และก็สามารถเข้าใจถึงปฏิจจสมุปบาท They could continue vipassana meditation too และสามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปได้ There also some those who can realize nibbana แล้วก็มีบางท่านที่สามารถอย่างถึงพระนิพพาน Because of this reason now within these two days I met with Thai people those who have good barami I'm very glad I want to share the true Dharma ค่ะแล้วก็ในสองวันที่ผ่านมานี้ พระอาจารย์เรวตะกล่าวกล่าวว่า ท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พบในหมู่ผู้ปฏิบัติหลายท่านที่มีบารมี If they got the opportunity to continue practice diligently continuously for a longer time it will be very great for them แล้วก็หากว่าท่านเหล่านั้นมีโอกาสได้ปฏิบัติได้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง Where are you going to practice in Pao or in Thailand แล้วก็ท่านจะปฏิบัติต่อที่เมืองไทยหรือว่าจะไปที่พาอ้อดีค่ะ เมืองไทยก็ได้เหมือนกันแต่เราเราต้องมีสถานที่ดีพม่าก็ได้เหมือนกัน ถ้าสามารถไปได้ So now I want to continue how to practice vipassana directly และต่อไปนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาอธิบายการปฏิบัติวิปัสสนา โดยตรง I want to explain a little bit more detail. ขณะนี้พระพระอาจารย์เรวตาปรารถนาที่จะอธิบายรายละเอียดมากขึ้นนะคะ When we practice four elements meditation, we need to know what what they are. เมื่อเรา เมื่อเราจะปฏิบัติจตุธาตุ เราจำเป็นที่จะต้องทราบว่าจตุธาตุคืออะไรคะ What I mean, what I meant, all of you know four elements, but what you m a y not know is how many characteristics are there for earth element. ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่ามีธาตุสี่แต่ว่าท่านยังไม่ได้ทราบโดยรายละเอียดว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นธาตุดินเนี่ยมีสภาวะลักษณะกี่ลักษณะ Actually Buddha taught hardness and softness for the earth element โดยที่แท้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่าธาตุดิน มีสองลักษณะก็คือแข็งและอ่อน but when the Buddha taught the d h a r m a in the celestial realm in the Deva world he taught six characteristics for earth element แต่ว่าเมื่อเมื่อตอนที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน พระอภิธรรมใช่ไหมคะได้ ตัดสอนธรรมะในเทวโลก พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนลักษณะของธาตุดินว่ามีหกสภาวะลักษณะ so they are hardness roughness heaviness softness smoothness and lightness หกลักษณะหกสภาวะลักษณะของธาตุดินก็คือ แข็ง หยาบ หนักนุ่มเรียบเบา It appeared in the Dhammasingani. Uh, อันนี้หนังสืออ้างอิงนี่ปรากฏในธรรมสังคณีของพระพิธรรมปิฎกค่ะ Because for Deva, Buddha, Buddha, Buddha knew that it is suitable to teach that way. เพราะว่าสำหรับผู้ฟังที่เป็นเทวดา พระบรมศาสดาได้ทราบโดยพุทธญาณว่าผู้ฟังคือผู้เป็นเทวดานั้นเหมาะสมที่จะใช้วิธีนี้ในการสอนค่ะ so in our monastery too we taught meditators when they when we taught four elements meditation we taught not only two characteristics Altogether, six characteristics for earth element. What is the reason? But เราก็ได้สอนผู้ปฏิบัติธรรมให้กำหนดรู้สภาวะลักษณะของธาตุดินหกลักษณะเช่นกันค่ะ uh, Practically, when we taught meditators four elements meditation, when they descend hardness. Sometimes it becomes excessive. At that time, we need to balance it with the opposite one. That's why we taught them softness. และในภาคปฏิบัติเมื่อเมื่อเราสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดรู้ความแข็ง บางทีความแข็งนี้ก็จะปรากฏยิ่งเกินแก่ผู้ปฏิบัติดังนั้น เราก็จะสอนสภาวะลักษณะที่ตรงเป็นคู่ตรงตรงข้ามก็คือความอ่อนเพื่อที่เพื่อที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้กำหนดรู้ให้สมดุลกัน so far about the roughness when roughness become excessive at that time we need to teach meditators smoothness. Only then we can balance it. ส่วนในลักษณะของความหยาบ เมื่อความหยาบ เมื่อ เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีเมื่อความหยาบปรากฏยิ่งเกินในผู้ปฏิบัติธรรม เราก็จึงต้องสอนความเรียบ ซึ่งเป็นสภาวะที่คู่ตรงข้ามกับความหยาบ เพื่อที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรักษาดุลของสภาวะธาตุได้ค่ะ so when we teach heaviness sometime it become excessive in the meditators at that time we need to teach them lightness, lightness to balance them และเมื่อเราสอนผู้ปฏิบัติธรรม ให้รับรู้ถึงความความหนัก และความหนักอาจจะปรากฏยิ่งเกิน เราจึงต้องสอนความเบาเพื่อที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถรักษาดุลของธาตุค่ะ so this is six characteristics of the earth element ทั้งหมดนี้ก็คือสภาลักสภาวะลักษณะหกอย่างของธาตุดินค่ะ So far about the water element, there are two characteristics: flowing and cohesion. ส่วนธาตุน้ำมีสภาวะลักษณะสองอย่างก็คือ การไหลและการเกาะกลุ่มค่ะ What about the fire element? There are two characteristics: heat and cold. ส่วนธาตุไฟมีสภาวะลักษณะสองอย่างก็คือร้อนและเย็นค่ะ So far about the wind element, there are two characteristics, pushing and supporting. ส่วนธาตุลมมีสภาวะลักษณะสองอย่างก็คือ การผลักหรือค้ำจุนค่ะ How many are they? รวมทั้งหมดสี่ธาตุมีสภาวะลักษณะกี่ละกี่อย่างคะสิบสองอย่างค่ะ Yes. Do I need to explain how to practice them? พระอาจารย์ถามว่าพระอาจารย์จำเป็นที่จะต้องอธิบายไหมคะในเวลานี้ว่าจะท่านจะปฏิบัติเพื่อที่จะกำหนดรู้สภาวะลักษณะนี้ได้อย่างไร ท่านอยากให้พระอาจารย์อธิบายไหมคะ ว่าเขาอาราธนาพระอาจารย์ให้สอนค่ะ so if we want to be vipassana yanik yanika เรา ถ้าเราอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิกเราก็ต้องรู้ จะปฏิบัติทัศสีอย่างไร เดี๋ยวนี้เรารู้แต่ลักษณะ แต่ละอย่างแต่ว่าเรายังไม่รู้จะทำอย่างไร เพื่อจะสามารถสำเร็จทัดสีได้เลย When we are going to practice four elements meditation, we need to start from the easiest one. เมื่อเราเมื่อเราเริ่มเจริญจตุธาตุเราจำเป็นที่จะต้อง เริ่มกำหนดรู้จากสภาวะลักษณะที่ง่ายที่สุดก่อนค่ะ The easiest one for almost all the meditators is pushing. สภาวะลักษณะที่ง่ายที่สุดแก่ ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่ก็คือ การผลักค่ะ So when we breathe in, our chest expand. So it is because of wind element, because of pushing. So if you pay attention, the force behind, we can understand the pushing characteristics. อย่างเช่นในเวลาที่เราหายใจเนี่ยหน้าอกของเราก็จะผลักออกมาจากแรงของธาตุลม ให้เรากำหนดรู้แรงที่ผลักออกของหน้าอก จนกว่าเราจะรู้ชัดเข้าใจว่า ลักษณะการผลักนั้นเป็นอย่างไรก็คือเราเข้าใจลักษณะของการผลักค่ะ To be able to realize nibbana we all need to practice two types of fulfillment two kinds of fulfillment we need to do two kinds of fulfillment practice ในการ ในการที่จะสามารถที่จะได้เห็นแจ้งพระนิพพาน เราจำเป็นที่จะต้องทำสองสองอย่างก็คือฟูลฟิ l เม e อ t อ d o n น k w Who can translate fulfillment ก็คือการทำให้ภัยบูรแล้วปะคะ การทำการเจริญให้ถึงความไพ่บูรณ์แล้วปะคะ so I will explain with explanation I think you will understand so there are two types of two ways of practice c h a ะ a n a and v i c า a ก็คือมีมีทางที่มีหนทางที่ปฏิบัติสองทางก็คือวิชาและจารณะ so what is charana practice อะไรคือการปฏิบัติโดยจรณะ what is vicha practice อะไรคือการปฏิบัติโดยวิชา if we know we will maintain our practice หากว่าเราทราบเราก็จะสามารถที่จะดำรงรักษาการปฏิบัติของเราได้ offering practicing morality, developing concentration. This is a charana practice. การเจริญศีลสิกขาและจะการเจริญสมาธิสิกขานี่ก็คือจะการการปฏิบัติจารณะ Which are practices uh, practice of vipassana insight meditation การปฏิบัติวิปัสสนาก็คือ การปฏิบัติวิชา you all know I think you all know Lady Seattle หลาย ๆ ท่านหรือว่าทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของ Lady Seattle so in this in one of his book he mentioned to be able to fulfill the Vajra practice we need to at least Practice Four Elements Meditation ในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านเลดีสยาดอได้กล่าวว่าในการที่จะเจริญการปฏิบัติวิชาให้ถึงความไพบูรณ์เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติจตุธาตุค่ะ We agree with it. Why? The beginning stage of vipassana is four elements meditation. That's why, if we want to fulfill that practice, we need to practice four elements meditation เราเห็นด้วยกับด้วยคำของเลดีสยาดอเพราะว่าในการที่จะเจริญวิปัสสนาให้ถึงความไพบูรณ์เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติจตุธาตุ If there is lacking of หากเรา ไม่มีโอเค I'm think if we if there is lacking of v i c h a practice we encounter difficulty when we practice vipassana ค่ะหากเราไม่มีวิชาปราศจากวิชาหรือว่าขาดวิชาไปก็จะประสบปัญหาในการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน so those who have practiced four elements meditation in their past life, in this very life. When they are start, when they are going to start vipassana meditation, they can do quickly. บุคคลที่ได้เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาในอดีตชาติ uh-huh. uh, uh, Those who have practiced four elements meditation in their past uh, ขออภัยค่ะขออภัย สำหรับบุคคลที่ได้ฝึกจตุชาติปฏิบัติจตุธาธาตุมาในอดีต และในปัจจุบันชาตินี้ ก็จะสามารถทำปฏิบัติได้ you can do เราก็สามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้รวดเร็วขึ้น because of this reason I ask all of you do I need to explain how to practice four elements meditation Why is it so ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์จึงอยากถามว่า I have asked all of you do I need to explain how to practice four elements meditation ถามว่าพระอาจารย์จำเป็นที่จะต้องอธิบายการปฏิบัติจตุธาตุไหมคะ Why is it so เพราะอะไร Because I'm afraid you're going to f e e l going to f e e l boring อ๋อพระอาจารย์เกรงว่าเราจะเบื่อค่ะท่านทั้งหลายจะเบื่อเบื่อไหม because very important that's why I let all of you know this is very important ค่ะแล้วสิ่ง attentively ค่ะดังนั้นพระอาจารย์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเป็นเป็นประการที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะที่เราจะต้องใส่ใจ So for about the pushing, we can start pay attention pushing inside our head. When we breathe in, it pushes. And we can feel here, so this way. So you can pay attention pushing here as clearly as you can. ในการดูลักษณะผลักมีวิธี ท่านได้สอนอีกวิธีหนึ่งก็คือในเวลาที่เราหายใจเข้านะคะ เราก็จะรู้ถึงลักษณะผลักของลมหายใจที่ผลักเข้าไปในศีรษะ ตามที่ท่านทำท่าให้ดูแล้วค่ะ If you can feel easily please start from there and descend as clearly as you can there and then move awareness the part nearby ถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะได้ รู้ชัดถึงลักษณะผลักของลมหายใจที่เข้าไปในศีรษะนะคะ และท่านท่านรู้ได้ชัดเจน จากนั้นก็ขอให้ท่านค่อยๆ เคลื่อนอความรู้สติ ในการตามรู้ลักษณะผลักในที่อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันค่อยๆขยายออกมา So you need to discern pushing characteristics clearly in your whole head and then move awareness apart nearby to your neck, both of your shoulders, trunk of your body and gradually up to your feet. โดยที่เมื่อท่านรู้ได้ชัดเจนในจุดหนึ่งก็คือที่ศีรษะแล้วก็ท่านก็จะต้องค่อยๆขยาย บริเวณที่จะรับรู้จากบริเวณที่ใกล้เคียงก็คือจากจากจากส่วนบนศีรษะแล้วก็ขยายมาที่ทั้งหมดของศีรษะส่วนแล้วก็ที่คอที่ไหล่แล้วก็ที่ลำตัว แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนลงไปจนจลดปลายเท้าค่ะ so when you d i s c e n pushing characteristics in your toe clearly after that upward directions, toe to head, head to toe, again and again as clearly as you can. และต่อเมื่อท่านได้สามารถที่จะกำหนดรู้กำหนดรู้ลักษณะผลักที่ที่หัวแม่เท้าแล้ว ได้อย่างชัดเจนแล้ว จากนั้นก็ขอให้ท่านค่อยๆเคลื่อนความ การการกำหนดรู้โดยย้อนหลังขึ้นมา จากปลายเท้าค่อย ๆ ย้อนขึ้นมาจนถึงศีรษะ แล้วก็จากศีรษะลงไปสู่ปลายเท้า ขึ้นและลงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจนกว่าว่า ท่านจะสามารถรับรู้ลักษณะผลักได้ทั่วทั้งร่างไม่ว่าที่ไหนที่ท่านจะใส่ใจค่ะโ Oh if pushing c a v i t a resist is clear around your chest you can start from there หรือว่าในท่านที่มีลักษณะผลักปรากฏชัดเจนที่รอบๆสวงอก ท่านก็สามารถที่จะเริ่มที่จะรับรู้ลักษณะผลักจากบริเวณสวงอกได้ค่ะ Important thing is wherever you start you should d e s c e n d as clearly as you can there first only then you should move awareness the part nearby สิ่งที่สำคัญก็คือ ท่านควรจะกำหนดรู้อย่างเช่นลักษณะผลักเนี่ยในจุดที่ท่านสามารถรับรู้ได้ชัดเจนมากที่สุด นี่เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเมื่อท่านสามารถรู้ได้ชัดเจนมากที่สุดในจุดใดแล้ว จากนั้นท่านจึงค่อยๆเลื่อนการรับรู้ลักษณะผลักนั้นไปในบริเวณที่ใกล้เคียงแล้วก็ค่อยๆขยายออกไป จนทั่วทั้งกายแล้วก็ขึ้น ขึ้นและลงขึ้นและลงจนจนกระทั่งท่านเห็นได้ชัดเจนทั่วตัวค่ะอ้ if you feel the pushing in your abdomen rising and falling is nothing it is just the pushing wind element หรือว่าในบางท่านที่สามารถจะรับรู้อาการผลักได้ชัดเจนบริเวณท้อง อย่างเช่นท่านที่เคยกำหนด พองหนอยุบหนอมานะคะพองหนอยุบหนอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกไปจากลักษณะของการผลักค่ะ so you, we can start from there if we d i s c e n clearly pushing characteristics there so we can go upwards direction or downwards direction ค่ะท่านที่สามารถที่จะรับรู้ลักษณะผลักได้อย่างชัดเจนที่บริเวณท้อง ท่านก็สามารถที่จะเริ่มต้นที่จะรับรู้ลักษณะผลักได้จากส่วนท้องที่ปรากฏชัดแก่ท่าน แล้วก็ค่อยๆเคลื่อน